Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր կկայանա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ ամենամյա հերոստամարաթոնը։ Արցախի նախագահը այցելել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն։ Այսօր ազգային ժողովի նիստում մշտական հանձնաժողովներին եւ խմբակցություններին է ներկայացվել Արցախի հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Ադրբեջանը պահանջում է կատարել գերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևով։ Կանայք կարող են համախմբվել ու իրենց խոսքն ու ջանքերը ուղղել հանուն խաղաղության։ Մեկ տարի ինչ Արցախում գործում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը։ Շեփորահարների միջազգային մրցույթում Արցախցի երաժիշտը մրցանակային տեղ է զբաղեցրել։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքից ուղիղ հերարձակմամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կանցկացնի 21-րդ ամենամյա հերոստամարաթոնը, որի շրջանակներում ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախագահ Սահակյանը մինչ այդ եղել է նաև Փարիզում եւ անցած մի քանի օրերին բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել սփյուռքահայ կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանգանակված միջոցները ինչպես միշտ տրամադրվելու են թե Հայաստանին, թե Արցախին։ Մասնավորապես Հերոստամարաթոն 2018-ի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագրեր, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա Բերքարատ Արցախ խորագրով Հերոստամարաթոնի միջոցներով։ Առաջինը Արցախյան գյուղատնտեսության համար կենսական նշանակության խորքային հորերի հորատման եւ կաթիլային համակարգի կառուցման ծրագիրն է։ Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանների մոտ 200 հեկտար տարածք ռոռոքելի կդառնա, ռոռոկման ջուրը կհասնի արցախցիների ծորենի դաշտերին, պատղատու այգիներին։ 13 խորքային հոր է արդեն փորվել դրա համար։ Ընթանում են հորատանցքերի վրա պոմպակայանների կառուցման աշխատանքներ։ Հերոստամարաթոնի երկրորդ ուղությունը Արցախում արևային էներգիայի կիրառումն է։ Ծրագիրը սկսվել է Շուշիի շրջանից։ Պիլոտային էր Քարինտակ համայնքը, որտեղ արդեն 50 բնակարաններում օգտագործում են այլընտրանքային էներգիա։ 2019 թվականին արևային էներգիայից կօգտվեն նաև Ասկերանի շրջանի համայնքներում։ Իդեպ Բրազիլահայությունը Հերրախոսամարաթոն 2018-ի ընթացքում հավաքել է 30000 ԱՄՆ դոլար։ Դրամահավաքը շարունակվելու է մինչև փետրվար։ Իսկ նոյեմբերի 14-ից 18-ը ընկած ժամանակահատվածում Եվրոպայի հայությունը հանգանակել է ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն 242460 եվրո։ Հերախոսամարաթոն 2018-ը մեկնարկել էր Մարսելից, ընդգրկելով Թուլուզը, Լիոնը, Փարիզը։ Այնուհետև ֆոնետոնի էստաֆետը ընդունել են Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, Հունաստանի հայերը։ Այս տարի հերրախոսամարաթոնի մասնակիցների թիվը ավելացել է 700-ով, հատելով 10000-ի սահմանը։ Համահայկական հիմնադրամի հերախոսամարաթոն 2018-ի գումարները ուղղվելու են Արցախում արևային էներգիայի ներդրմանը, Տավուշի մարզի գյուղատնտեսական ծրագրերի զարգացմանը, նաև Հալիպի հայերի կարիքներին։ Նշենք, որ ամենամյա հերոստամարաթոնին մասնակցել կարող է յուրաքանչյուր ոք։ Շարունակվում է Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության հանդիպումները Լոս Անջելեսում։ Երեք հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել բարերար Ջերի Թրփանջյանի հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել կրթության ու գիտության ոլորտի զարգացմանը։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Ջարի Թրփանջանին Արցախին մշտական աջակցություն ցուցաբերելու համար, բարձր գնահատելով նրա հարենանվեր գործունեությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյանը Լոս Անջելեսում հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի արևմտյան ափի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահը բարձր է գնահատել հայկական համագումարի գործունեությունը համազգային խնդիրների լուծման եւ հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնման գործում, գոհունակությամբ նշելով Արցախի հետ համագործակցության բարձր մակարդակը։ Հանդիպանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պաշտոնատար Այլանդզիգ։ Բակոսահակյանը նոյեմբերի 21-ին այցելել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն եւ հանդիպել դիվանագիտական ազնագազմի հետ գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբորդյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Արցախ-Ամերիկա կապերի ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Այս համատեքստում նախագահ Սահակյանը կարևորել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության եւ Միացյալ Նահանգներում Արցախի մշտական ներկայացուցության սերտ փոխգործակցությունը, այն համարելով նախանշված ծրագրերի հաջող իրականացման կարևոր գրավական։ Նույն օրը հյուպատոսությունում տեղի է ունեցել համայնքային ընդունելություն ի պատիվ նախագահ Սահակյանի։ Ջերմ եւ անմիջական մտնոլորտում քննարկվել են Արցախի պետականաշինությանը, հայերենիք սփյուռք կապերին, տարածաշրջանային գործընթացներին առնչվող խնդիրներ։ Նախագահը նաեւ պատասխանել է ներկաների կողմից բարձրացված տարաբնույթ հարցերին։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը, Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը պաշտոնատար այլանդզինք Այսօր ազգային ժողովի նիստում մշտական հանձնաժողովներին եւ խմբակցություններին է ներկայացվել Արցախի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Նախքան պետբյուջեի եկամուտների ու ծախսերի ներկայացումը կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանն անդրադարձավ ընթացիկ տարում ձևավորված տնտեսական միջավայրին ու մակրոտնտեսական կանխատեսումային գնահատականներին։ Նրա հաղորդմամբ ընթացիկ տարվա տնտեսական աճի ներկա տեմպերը պլանավորածից բարձր ցուցանիշներ են կանխատեսում։ 2018 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացումները, մասնավորապես 9 ամսվա արդյունքներով արձանագրված 12.2% տնտեսական աճը թույլ են տալիս 2018 թվականի համար ակնկալել ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպ, քան մենք պլանավորել ենք 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ Ըստ մեր կանխատեսումների 2018 թվականի համախառը ներքին արդյունքը կկազմի 302.5 միլիարդ դրամ իսկ տնտեսական աճը շուրջ 9%, 2% դեֆլյատորի պայմաններում։ Նման աճի տեմպի կանխատեսման համար հիմք է հանդիսացել հանքագործական արդյունաբերության եւ էներգետիկայի ոլորտների ավելացված արժեքի աճը, որոնք ըստ սպասումների կապահով են տնտեսական աճի համապատասխանաբար 4.4 եւ 1.4 տոկոսային կետը։ Նյութական արտադրության մյուս ճյուղերի հաշվին կապահովի տնտեսական աճի 3.2 տոկոսային կետը։ Շինարարության ծավալը կկազմի մոտ 54 միլիարդ դրամ, ապահովելով աճ 1%-ային կետի չափով։ Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը կկազմի ավելի քան 75 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազելու է 0.8%-ային կետով, ինչի հիմնական պատճառն է հանդիսացել այս տարի գյուղատնտեսության համար ստեղծված ոչ բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները։ Հանրապետության գալիք տարվա պետբյուջեի ցուցանիշները ծրագրվել են հաշվի առնելով մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները։ Ըստ այդմ, ինչպես նշել է ֆինանսների նախարարը, պետական բյուջեի սեփական եկամուտներն աճելու են։ Եկամուտների գծով 112 միլիարդ 340.9 միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 110 միլիարդ 987.7 միլիոն դրամ, որն ավել է ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերից շուրջ 4.2%-ով։ Պետական բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրվել են 54.7 միլիարդ դրամի չափով, որը 2018 թվականի համար պլանավորված եկամուտների նկատմամբ ավել է 1.7 միլիարդ դրամով, կամ 3.2%-ով։ Հնայում ծախսերի մակարդակը կկազմի 33.3% ընթացիկ տարվա 35.2%-ի դիմաց։ Հատկանշական է, որ Հանրապետության գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթով նախատեսվում է նաև կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանն ուղղված ծախսեր։ Այն կներդրվի 2019 թվականի հուլիսի 1-ից։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերի ավելացումն հիմնականում պայմանավորված է 2019 թվականի հուլիսի 1-ից Արցախի Հանրապետությունում կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման արդյունքում պետության կողմից վճարվելի կൂട്ടակային հատկացումների նախատեսմամբ, որը հնարավորություն է ստեղծելու հանրապետությունում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կൂട്ടակային սոցիալական վճար կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում պետական կենսաթոշակից բացի կൂട്ടակված լրացուցիչ եկամուտ ստանալու ապահովելով կատարված կենսաթոշակային վճարների եւ ստացվող կենսաթոշակի չափի միջև ուղակի կապը։ Ուղեկցող ելույթով հանդես եկավ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ով նշեց, որ հանրապետության գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծի կազմման տրամաբանության հիմքում տրվել է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին խստիվ հետևելու սկզբունքը։ Նախագիծը մի շարք նորություններ է պարունակում։ Երկրորդ կարևոր շեշտադրումը դա առաջին անգամ պրոֆիցիտային բյուջեն ազգային ժողով ներկայացնելն է։ Շատ ու շատ հարցեր կարող են առաջանալ, սակայն հստակ եւ գերակա ջտային քաղաքականության ոլորտում դա եղել է մեր պետական պարտքի նվազեցման քաղաքականությունը։ Եվս մի շատ կարևոր նորություն, որը պետական բյուջեն պարունակում է, լրացուցիչ հնարավորություններ են հայթայթել եւ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսել, որպիսի առողջապահության բնագավառում նախատեսենք համապատասխան աշխատավարձերի աճ։ Նշենք, որ ազգային ժողովին պետբյուջեի 2019-ի նախագծի ներկայացումից հետո դրա քննարկումները ըստ ոլորտների կշարունակվեն համապատասխան մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների հետ քննարկումների ձևաչափով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր լրանում է ուղիղ 4 տարի այն օրից, երբ Արցախի պաշտպանության բանակի հատուկ ջոկատայիների խումբը Չեզոկ գոտուց ադրբեջանական զորքերի քթի տակից դուրս հանեցին 10 օր առաջ խոցված ուղաթիռի ազնագազմի մարմինները, բոլորի սպարգևելով ազգային արժանապատվության զգացողություն։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը 2014 թվականի նոյեմբերի 11-ին, երբ Ադրբեջանը խփեց ուսումնավարժական թրիչք կատարող մեր ուղաթիռը, բացի այն, որ բոլորս մտահոգ էինք մեր գլխին կախված հնարավոր պատերազմի վտանգով, ուղաթիռի անձնակազմի տղաների չեզոք գոտում մնացած մարմինների ճակատագիրը խեղդում էր մեզ։ Ադրբեջանը հրաժարվեց վերադարձնել մեր օթաչուների մարմինները, մերժելով անգամ միջազգային կառույցների միջնորդությունը։ Իսկ այսօր արդեն հանդես է գալիս մարդասիրության դիրքերից, պահանջելով կատարել գերիների փոխանակում ոչ ավել, ոչ պակ պակաս բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևով։ Ստեղծված իրավիճակը մեր խնդրանքով հերախոսակապով մեկնաբանեց քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունը լավ են հասկանում, որ բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևը նախ ամիջնելի է հայկական կողմի համար եւ երկրորդ արտար չէ նաեւ իր էության մեջ, որովհետեւ մի կողմից ըստ էության իրենք ունեն կամ գողացված կամ մոլորված քաղաքացիներ, որոնց տարբերակները մերսակերվում այսօր Գանջայի դատարանում, եւ մյուս կողմից հաստատում որ ռազմագերի հայկական կողմում ադրբեջանական ռազմագերի գոյություն չունի։ Արցախում գտնվող ադրբեջանի քաղաքացիները ռազմագերիներ չեն, այլ կոնկրետ հանցագործության համար դատապարտված հանցագործներ, իսկ Ադրբեջանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մի մոլորյալ է ընդամենը։ Այժմ Ադրբեջանը ցանկանում է հավասարության նշան դնել այս երկու տարբեր իրողությունների միջև առջև։ Քաղաքագետի կարծիքով այս օրերին Գանձակի Գյանջայի դատարանում տեղի ունեցող այսպես ասած դատավարությունը Արցախում տեղի ունեցած դատավարությունը խաղարկելու փորձ է։ Կարեն Ղազարյանին կմեղադրեն 1000 ու մի մեղքերի մեջ, այդписով նրան դնելով հանցագործների հետ միևնույն հարթության մեջ։ Ինչպես վարվել այս պարագայում, երբ մի կողմից ունենք գերիալի հարազատների վիշտը, մյուս կողմից էլ մարդասիրական բոլոր նորմերին խորթ հակառակորդ։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի համոզմամբ խնդիրը պետք է լուծվի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ճնշման ներքո։ Հայկական կողմը բարձրապես պարտավոր է հրավիրել իստաբե միջազգային մարդասիրական կառույցների ներկայացուցիչներին, իրավապաշտպան կազմակերպությունների Հայաստան եւ պահանջի որ Սիմին Արվինով Ադրբեջանում, ովքեր նրանք հետաքննություն անցկացնեն, չտրվեն Ադրբեջանի քարոշչությանը եւ դիպեն պահանջեն ամեն ինչանը որ Հայաստանի-Ղազարյան արտադարձը։ Քաղաքագետի խոսքով խնդիրը այլ լուծում չունի, որովհետև ակնհայտ է, որ փոխանակումն էլ Ադրբեջանը մարդասիրությունից դրթված չի ցանկանում։ Բացի այն, որ այդ հանցագործները պոտենցիալ Ռամիլ Սաֆարովներ են, որոնք ազատ արձակվելու դեպքում անմիջապես կհերոսացվեն հայատիացության նոր ալիք առաջ բերելով Ադրբեջանում, այլև փոխանակման երևույթն իսկ նախադեպ կդառնա նոր Կարեն Ղազարյանների ի հայտ գալու, այդպիսով Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։ Յուլիա Ալթունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Արցախում գործում է հասարակական կազմակերպություն, որը իբրև կանոնադրական նպատակ կոչված է պաշտպանել գործող կամ նոր ստեղծվող փոքր եւ միջին ձեռնակատիրությամբ զբաղվող գործարարների շահերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիա։ Այսպես է կոչվում այդ նոր ոչ կառավարական կառույցը, որի նախագահ Ներիկ Մկրտումյանն է։ Ասոցիացիայի առաքելությունն է աջակցել փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, պաշտպանել նրանց իրավունքները, ՓՄԶ-ներին վերաբերող օրենսդրական բարելավման նպատակով հանդես գալ օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկներով, իրազեկման նպատակով կազմակերպել կառույցի անդամների հանդիպումներ, քննարկումներ եւ սեմինարներ։ Մեսեջ զրույցում ասոցիացիայի նախագահը նշեց. Գործարարների կողմից մեծ ակտիվությունը ցուցաբերվալ մոտ այս պահի դուրությամբ 25 հոգի անդամագրված գործարար ունենք ու միջալյուց ասեմ, դա ոչ միակ արտադրողներն են, էլի դեղ կան նաև գործարարներ, ովքեր զբաղվում են տուրիստական գործունեությամբ, կան շինարարներ, կան ճարտարապետներ, Զրուցակցից հաղորդմամբ ասոցիացիայի նպատակներն են բարելավել փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության եւ ընդհանուր բիզնես միջավայրը, աջակցել պետության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին, իրականացնել համագործակցություն պետական մարմինների հետ, ապահովել պետություն մասնավոր հատված երկխոսությունը, բարձրացնել ՓՄԶ մրցունակության շեմը, նպաստել տեղական եւ միջազգային շուկաներում ՓՄԶ-ների ինտեգրմանը։ Հանդիպումներ ենք ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, ով ավելի շատ ինքը կրում էր որ մեր գործարարները հասկանան ինչով կարան դիմեն, ինչ հարցեր կարան բարձրացնեն, ինչ հարցերով կարա մարդու իրավունքների պաշտպանը իրանց օգնի օգտակարելնի։ Դրա համար տենց շատ մեծ հարցեր չկա, որ այդ երկու ամսվա ընթացքում մենք ինչ որ լուծումներ ենք տվել։ Էրիկ Մկրտումյանի հավաստմամբ ՓՄԶ-ների զարգացման ասոցիացիան արդեն իսկ հասցրել է որոշ աշխատանքներ իրականացնել։ Այդ առումով նա առանձնացրեց Սոֆիա Արևտրի կենտրոնում տեղակայված միայն Արցախյան խանութի բացումը։ Մեծ խնդիրը այսօրվա պահին մեր արտադրող գործարարների մոտ իրանց իրացման խնդիրն է, ապրանքները իրացնելու համար։ Դրա համար որոշել ենք, ելի տենց ասացած միասին որոշել ենք մենակ Արցախի արտադրողների համար ստեղծել մի հատ տեղ, ու այս պահին այս խանութի ձևով, որ կարողանան լրիվ իրանց ապրանքները տեղադրեն։ Ու այս խանութը, որ մենք սարքենք, սա ասացացայի գումարներով է, ու ասացացայի մասնակիցների գումարներով է։ Անդրադառնալով առաջկա ծրագրերին, ասոցիացիայի նախագահը նշեց, որ կազմակերպությունը պատրաստվում է տպագրել տեղեկագիր, որը կպատմի Արցախի գործարարների մասին։ Տեղեկատու են ուզում ենք տպագրել, արդեն սա տվյալները հավաքած է, վերաբերում է ընդհանուր Արցախի գործարարներին։ Պետությունը իր հավանությունը մեր ծրագրին տվել է եւ ավելի շատ պատրաստ են աջակցելու, որ ավելի մեծ գործեր կարողանանք անենք Նշենք, որ ասոցիացիայում ընդգրկված են տնտեսագետներ, իրավաբաններ եւ այլ մասնագետներ, խնդիր ունենալով մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերել գործարարներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյանը նոյեմբերի 21-ին ընդունել է Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի Գրասինյակի քաղաքական հարցերով խորհրդական Կարին Մարմսոլերին։ Տիկին Մարմսոլերը ներկայացրել է գրասենյակի գործունեությունն ու տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Անկեղծ ասած, ողջավորված եմ հակամարտության կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման ուղղված ձեր կոչից եւ դա իր պատճառը, որ ցանկացա հանդիպել ձեզ հետ եւ տեսակետներ փոխանակել, ասել է Տիկին Մարմսոլերը։ Աննա Հակոբյանն էլ անդրադառնալով իր նախաձեռնած կանայք հանուն խաղաղության արշավին եւ ունեցած ելույթին շեշտել է, որ իր ուղերձը առաջին հերթին կնոջ եւ մոր խոսքեր։ Կանայք կարող են համախմբվել, միանալ եւ իրենց խոսքն ու ջանքերը ուղղել հանուն խաղաղության, հանուն նրա, որ սահմանին կրակոցներ չլինեն ու կողմերը զոհեր չտան, մինչև երկու երկրների կառավարություններն ու առաջնորդները կգան հակամարտության կարգավորման հարցում լուծման ասել է Աննա Հակոբյանը հավելելով, որ որքան շատ կանայք միանան այս նախաձեռնությանը, այնքան ավելի լսելի կլինի խաղաղություն ցանկացող կանանց ձայնը։ Ուկրաինայի Տերնոպոլ քաղաքում կայացած շեփորահարների միջազգային մրցույթում 12-ամյա Արցախցի շեփորահար Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սան Արամ Գալստյանը զբաղեցրել է երկրորդ մրցանակային տեղը։ Այս մասին հայտնել են մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունից մանրամասնելով, որ գերատեսչության ղեկավար Լեռնիկ Հովանեսյանը ընդունել է պատանի շեփորահարին, ով պատվով ներկայացրել է Արցախը միջազգային մրցույթում։ Նախարարը շնորհավորել է պատանի երաժիշտին մաղթել նորանոր հաղթանակներ։ Նշենք, որ մրցույթին մասնակցել են 50 երկրների 125 երաժիշտներ։ Հատկանշական է, որ Արամ Գալստյանը ներկայացրել է հենց Արցախը, ոչ թե Հայաստանը։ Արամի ուսուցիչը Դավիթ Հարությունյանը նույն մրցույթի շրջանակում ճանաչվել է լավագույն ուսուցիչ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։